Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbul Həsən Ali ibn Əbi Talib radiyallahu anhudur. Bu möhtərəm sahabənin zövcəsi Fatimə radiyallahu anha Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin qızı həm də cənnətdəki dörd ən fəzilətli qadınlardan biridir. Bu sahabə də İslam dinini ilk əvvəl qəbul edənlərdən və cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Bu sahabənin də həmçinin səxavətli insan olması barədə bir çox hədislər rəvat edilmişdir. Həmçinin onun gözəl tövsiyələri də varid olmuşdur. O tövsiyələrdən birində Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh demişdir. Xəsis adam nə qədər varlı olsa da kasıb sayılır. Beləsi dünyada kasıb həyatı yaşayar, ahirətdə isə qazandığı hər dirhəmə və dinara görə haqq hesaba çəkilər. Bu fikri təsdiqləyən hədislərin birində Abu Zər radiyallahu demişdir. Bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm mənə dedi, Ey Abu Zər, sən var dövlətin çox olmasını zənginlikmi hesab edirsən? Mən dedim, bəli ya Rasulullah. O yenə soruşdu, sən var dövlətin az olmasını kasıblıqmı hesab edirsən? Yenə dedim, bəli, ya Rasulullah. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurdu. Əsil zənginlik, qəlbin zənginliyi, əsil kasıblıq və qəlbin kasıblığıdır. Var dövlətə həris olmağın nə qədər təhlükəli olduğu barədə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. Vallahi, mən sizin yoxsulluğa məruz qalacağınızdan qorxmuram. Lakin mən sizdən əvvəlkilərə gem, bol həyat nəsib edildiyi kimi, sizə də firavan bir həyat nəsib edilməsindən, bu səbəbdən də əvvəlkilər tək sizinlə biri-birinizlə rəqabət aparmağınızdan və dünya malının onları məhv etdiyi kimi, sizi də məhv etməsindən qorxuram. Yenə bu möhtərəm sahabənin səxavəti barədə rəvayət olunmuş hədislərdən danışaq. Deyir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh evinə qonaq gəldikdə onların gəlişinə sevinər, qonağının xidmətində durar, evinə qonaq gəlmədikdə isə kədərlənərdi. Cəmi 7 gün evinə qonaq gəlmədiyini görür və ah çəkib deyir, bir həftədir ki, evimə qonaq gəlmir. Qorxuram, Allah məni bu xeyrxalq işi görməkdən məhrum etsin. Sədəqə xüsusunda Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh gözəl söz söyləmişdir. Demişdir, vaxt var idi, mən yeməyə bir şey tapa bilmirdim və acılığı hiss etməmək üçün qarnıma daş bağlayırdım. Bugünkü gündə isə mən 40 min dinar sədəqə verirəm. Təsəvvür edin, qardaşlar bir dinar 4 qram 25 milliqram qızıla bərabərdir. Təmiz qızıla. Diqqət edin, qardaşlarım. Bu zəkat deyil, ha. Zəkatdan əlavə könüllü verilən, yəni verilməsi vacib olmayan sədəqədir. Sahabələr əlavə yaxşılıqlar etməyi sevərdilər. Ancaq zəkat verməklə kifayətlənən adama pis baxırdılar. Onu xəsis hesab edirdilər. İndikilərin isə böyük əksəriyyəti nəinki yaxşılıq etməyə, əlavə, könüllü olaraq sədəqə verməyə, hətta vacibi yerinə yetirməyə, Allahın ona verdiyi malın zəkatını, malın cəmi 40-dan birini Allah yolunda fağır fuqaraya verməyə can çəkir. Əli gəlmir. Daha dəqiq desək, bu ona nəsib olunur. Sahabələr qızıl gümüş yığıb, təkrar-təkrar onu saymaqla məşğul olmazdılar. Bunlar bihudə işlərdir. Bir zaman Abdullah bin Məsud radiyallahu anh tələbələrinə Muhammed Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri sizdən az iş görər, lakin sizdən çox savab qazanardılar demiş. Onlar da ondan niyə belə deyə soruşduqda o belə cavab vermişdir. Çünki onlar axirətə sizdən çox can atar, dünyaya isə sizdən az könül bağlayardılar. İndi danışacağım rəvayət çox maraqlı rəvayətdir. Rəvayətdə deyilir ki, bir gün bir kasıb Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhunun yanına gəlib dedi, Ey möminlərin əmiri! mənim sənin yardımına ehtiyacım var. Mən bura gəlməmişdən qabaq, istədiyimi artıq uca Allahdan diləmişəm. Və əgər sən mənim ehtiyacımı ödəsən, mən Allaha həmd edər, üstəlik sənə minnətdar olaram. Yox, əgər mənə yardım etməsən, yenə Allaha həmd edər və səni üzürlü hesab edərəm. Subhanallah, sahabənin əxlaqına baxın. İndi əmir el-mümininin ondan da üstün olan əxlaqına baxın. Görün nə deyir. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu ona dedi, istədiyini yerdə torpağın üstə yaz. Mən sənin üzündə xəcalət hissi görmək istəmirəm. Adam yerdə geyimə ehtiyacım var yazdı. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu dərhal ona gözəl bir əba gətizdirdi. Adam əbanı əyninə geydi və Allaha həmd etdikdən sonra ona minnətdarlığını bildirdi. Çıxıb getmək istədikdə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu ona əlavə 100 dinar da pay verdi. Adam çıxıb getdikdən sonra Əli radiyallahu anh köməkçisi dedi. Ə əmir əl-müminin, axı o səndən pul istəmirdi. Əli radiyallahu anh dedi. Elədir. Lakin mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin belə buyurduğunu eşitmişəm. Adama özünə layiq qiymət verin. Mən də o 100 dinarı bu adama layiq bildim. Yenə öz gözəl tövsiyəsində bu sahabə demişdir. Varlının savabını Allahdan umaraq kasıba göstərdiyi təvazökarlığı necə də gözəldir. Bundan da gözəl isə, kasıbın Allaha arxayın olaraq varlının əlinə baxmamasıdır. Və nəhayət, rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh şəhid olduqda, oğlu Həsən radiyallahu anhuma demişdir. Sizi tərk edən bu kişi özündən sonra nə bir qızıl, nə də bir gümüş qoyub gedir yalnız evimizdəki 700 dirhəmdən başqa. Onu da o, kölə azad etmək üçün saxlamışdı. Bu möhtərəm sahabənin də həmsinin fəziləti barədə olduqca çox hədislər rəvat edilmişdir. Səhl ibn Səad radiyallahu anh rəvat edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Xeybər döyüşündə dedi, mən bu bayrağı elə bir adama verəcəyim ki, Allah onun əli ilə müsəlmanlara zəfər bəxş edəcək. O kimsəyə ki, Allah və onun rəsulunu sallallahu aleyhi və səlləmi sevir, üstəlik Allah və onun rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm də onu sevir. Hamı gözləyirdi ki, görəsən bayrağı kimə verəcək? Nəhayət, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bayrağı Əli ibn Əbi Talibə verdi. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Təbuk döyüşünə yollanmazdan əvvəl Əli ibn Əbi Talibə belə buyurmuşdur. Harun Musaya yaxın olduğu kimi, sən də mənə yaxınsan. Fəqət məndən sonra Peyğəmbər gəlməyəcək. Yenə bir hədistə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Kim mənim dostumdursa, Əlinin də dostudur. Allahım, Əliyə dost olan kimsələri dost qəbul et Ona düşmən olanlara isə hərb elan et. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, əlini sevən kimsə məni sevmiş, məni sevən kimsə də Allahı sevmiş olar. Həmsinin əliyə nifrət edən kimsə mənə nifrət etmiş, məndən nifrət edən kimsə də Allaha nifrət etmiş olar. Və nəhayət hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Cənnət üç nəfər üçün darıxır. Əli ibn Əbi Talib, Ammar ibn Yasir və Salman el-Farisi. Bu möhtərəm dörd sahabə barədə Azərbaycanın dahi şairlərinin də gözəl şeir parçaları var. Firdovsi öz şəhnamə əsərində deyir, mürsəl nəbidən sonradır mötəbər, Əbu Bakrə tay olmamış bir nəfər. Ömər dini İslama verdi rəvac, müsəlmanlığın başına qoydu tac. Çatıb vəsb üçün Osmanın növbəti, həmi izzəti vardır, həmi isməti. Xəlifə olub növbət ilə Əli, Muhammed onu vəsb edibdir, bəli. Demiş ki, Əli olmasaydı əgər, qazanmazdı İslam bunca zəfər. Həmsinin Nizami Gəncəvi Leyli və Məcnun əsərində deyir, bu beş vaxt namazdır əsli tövbənin, beş növbə təblidir qapında sənin. Qoruldu dininin beş gün övrəsi, yüz min zülm evinin kəsildi səsi. Bu evə yeddi sərf yaratdın yenə, tapşırdın onu da dörd xəlifənə. Sıddiq sədaqətə olmuşdur rəhbər, Faruqi fərqdən uzaq bildilər.'' O Allahdan qorxan həyalı qoca Tanrının şiri ilə həmdərs olunca dördü də bir yolun sarbanı oldu, dördü də bir ləkin reyhanı oldu. Bu dörd xərifə ilə güldü məmləkət. Hər ev dörd divarla qurular əlbət. Bu dördlük birləşdi qoca dünyada, bu dörd bucaq evi gətirdi dada.